Jūs kaitējat tikai sev. Ja šķiežam laiku domājot par kādu negatīvi, apskaužot, šauboties vai dusmojoties, tad patiesībā padarām šo cilvēku par savu priekšnieku. Mums jākontrolē, cik daudz laika tērējam domājot par citiem un cik daudz laika pavadām domājot par visaugstāko. Ja izniekojam laiku domājot par pārējiem ar šaubām, nenovīdību, dusmām – vai citiem negatīviem spēkiem, tad izaugsme apstājas. Mums nevajadzētu meklēt vainas vai slikti runāt par kādu, ja vēlamies, lai mūsu izaugsme būtu ātra. Mums pašiem ir pietiekami daudz problēmu. Kādu kritizējot, priekšplānā iznesam viņa problēmu nastu. Nekritizēsim. Tieksimies vienīgi pēc pilnības sevī – Būsim atbildīgi par sevi un ļausim citiem būt atbildīgiem par sevi. Šādi ikvienam būs pietiekami brīvības, lai sasniegtu savu mērķi. Prāta skaudības asmens tevi smagi savainojas. Ja vēlies izveseļoties, pacenties ātri atrast savas sirds tiecības liesmu.